أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Darabel alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nastavlja sa komentaru El Muqide od imama Zehebija iz Musalah al-Hadisa. Došli smo do, do, do 19. poglavlja El Mutarrib wal Muallal. Vrsta hadisa El Mutarrib znači hadis u kojem ima deformacija, poremećaj, Ittirab. el muallel, ima skri, znači hadis koji ima skrivenu mahanu. Onda uh, autor kaže, um, dolu nastavku, pojašnjenje kakva je to vrsta hadisa, definicija tog hadisa, kaže ma ruvije ala euđuhin muhtelifetin. Fe ja'tellu el hadisu Kaže, to je vrsta hadisa, kaže, koja se prenosi u oblicima različitim. Vidjet ćemo poslije pašnjenja šta misli tu, kakvim različitim oblicima. Kaže, fe ja'tellu l'hadid, pa onda hadis ima, illa, illa znači mahan, bolest. Inače, illa, arskom riječ, riječ illa ima više značenja alil. Alil, znači jedno značenje je bolestan poremećen ja la jervi galila wala yashfi alila znate on izrek la yashfi alila ne može znači kad neko nešto priča ona bezvezni govor ona. kelam fadi što kaže arapi ono, prazan govor ne nikakve koristi od njem pa kaže la yashfi alila niti, niti s tim govorom i s tom praksom niti će izliječiti bolesnog Vola jervi galila, ni će napojit žednog. Bez uvijek, znači, mladi plaža slam. Poput nekih emisija na nekim televizijama, tako, nema fajdi nikak. Samo onako da ubiju ti vrijeme. Ili možda najviše, možda reći, ono, ne, ne prove u haramu, bolje odgleda malo manji haram. Ili malo manji ono, budaleštvo. Dobro, da vidim pašnjenje ovog hadisa. Fe in kane li illetu Kaže, evo pojašnjamo ovdje, znači, te sad vrste. Kaže, ako je ille, ille znači mahana, nedostatak, skrivena mahana hadisa, gajre mu esira. Gajre mu znači e, ne utječe na slabost hadisa. On pojašnjava kako. Kaže, bi en jervijehu sebtu ala veđhin, oju halifuhu vahin. Kaže, da, se, da hadis prenosi ga, kaže, sebt, znači pouzdan ravija, u, u jednom lancu prenoslaca, jednom obliku. Kaže, ovo je halifuhu vahin, a o, oprično od njeg prenosi, drugačije prenosi od njeg ravija koji je vahin, koji je jako slab. Čiji se hadis svakako ne uzimaju. Kaže, felejse bi ma'alul, takav hadis, kaže, nije ma'alul, takav hadis nije, kaže, e, nije, nije, znači, nije deformisan, nema bolesti, odnosno nije slab. Nema slabost takav hadisa. Nega, znači, pouzan ravija ga prenosi u jednom obliku, dođe slabi, skroz slabi ravija i drugačije prenosi nego njega. Znači, utiče uopšte na, na vjerodostojnost tog hadisa. Kaže, وَقَدْ سَاقَ دَارَ قُتْنِيُّ كَثِيرَ مِنْ, min هَذَا النَّمْتِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ فَلَمْ يُصِبْ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِثَبْتِ Kaže, Dare Kutni, ima je poznata knjiga o Dare Kutnija, zove se Kitabu Ilal, u knjizi koju on naveo hadise koji imaju skrivene mahane. I kaže, on naveo takvi hadisa mnogo, tog tipa znači. Da mu naveo da je problem tog hadisa da pouzdan ravija prenosi ga u jednom obliku, dođe e, skroz slab ravija, prenosi ga u drugom obliku, kao da je to mahana hadisa. Kaže, felim ju sim, pa kad nije u tome potrefio. Kaže, lenel hukman li jer je propis ovdje, znači, uh, uzima se u ibrete u tome da se uzme ono što prenosi pouzdan ravija. Nema ibrete ono što prenosi jako slab ravija. Dobro. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين kaže ako je pouzan ravija prenosi hadis u obliku mursela da je mursela šta smo rekli da je mursel hadis Može Mursel hadis je koji? Kada? Kada nema ashab ili ima ashab? Kada nema ashab, znači kada tabi'in kaže, rekao je, rekao poslanik sallam, uradio poslanik sallam nešto. Arzijus Mursel. I kaže, pouzan ravija prenosi hadis da je Mursel. Znači, fali ashab između tabi'ina i poslanika sallam. A dođe kar je vahi, dođe jako slabi taj ravija, kar je vasalehu i spomeni ashaba nekog, da ima ashab između. Kaže, fela ibrate bi vasli, nema ibrate u tome što ovaj slavi ravija spomenuo da ima ravija i navio koji je, koji je ashab između njih. Li emrein, zbog dvije stvari kaže. Li dafi ravi, zbog slabosti tog ravija koji prenosi, on je uopšte slab, znači on je problem, sam po sebi, taj ravija koji prenosi, koji je spomenuo toga sahaba. Kaže, val ma'lulun bi ersali thabt lahu jer je hadis oslab jer hadis slabost u hadisu se vraća na to što je pouzdan ravija naveo ga da je da je hadis mursel ibrate znači vraća se na njega jer on pouzdan ova što što ga nepoznan ravija spomenu da ima da ima ashab znači nema ibrate u njegovom rivajetu koji prenosi nadam se da se razumijem thumma alam kaže an al akthar al mutakallam fihim ma da'afahum al-huffaz illa li mahalefetihim lil esbat. Kaže, zatim znaj. Kaže da je većina mutekelefihim uh, eh, kaže onih kaže uh, oko kojih je uh, hadisa, oko kojima bilo govora. ili ravija, na većina ravija, mutekelne fi, o kojima je ovaj uh, za koje je rečeno da ima i da ste ravije sporne. Znači da ima da, da mutekelne fih ravija. Znači dođe neki ravija, prenosi neki hadis i kaže ova ravija mutekelne fih. Govorilo se o njegovom, o njegovom načinu prenošenja. Nešto, nešto je problem kod njega. Znači neki uh, muhadisi, ovi, ovi poznani hadisi, muhadisi znači, koji, su, ovaj, koji daju ocjene, ocjene ravija, su rekli za, neke, za ne, tog, tog nekog raviju da, je, da ima govor oko njegovog načina prenosenja. Njegov rivajet je sporan kaže, to su ravije, kaže, većina njih koji su mutekelna fiti ravije, kaže, ma da'afehul hufaz, što su uh, hufaz, znači oni pouzdani, najveći hafizi umeta u hadisu, kaže, što su oni učini, e, označili te ravije da su sporni zbog čega, limu halefetim li esbat, što su rekli da sporni zato što su došli, prenosio nešto što je oprešno najpoznanijim Znači čim dođe tako neki ravija, prenosi neki hadis, u istu, znači istom hadisu govori, a on dođe nešto, dođe nešto što se razila s onim koji je pouzan ravija, znači koji nije poznato da griješi. Zbog tog taj ravija, taj postane ravija sporan. U budućnosti postaje taj ravija sporan. Više se ne može pouzdati u njegovo prenošenje. Jer prenosi, jer se potvrdilo u praksi da on prenosi nešto što, što se ne slaže što prenosi pouzdani ravija. I zato kaže, ekseru mu tekelna fi, većina one i ravije zbog o kojima govoreno da ima nešto sporno kod njih, je su tog tipa. Znači, što ukazuje stvar da ima i problem čemu? U hifzu. Znači, nije njima problem kod toga daleta, da su, da su bogobojazni, da praktikuju vjeru. Nego mu dolazi im problem sa strane pouzdanosti pouzane su znači prenošenje hadisa, znači njihov hispančenje hadisa, znači nisu dobro zapamtili, ne prenosi ga dobro, negdje je došao tu, tu dolazi problem. Dobro. Sljedeća vrsta kaže, man kana hadithu kad ravahu thabt bi isnadin, au waqafahu au arsalahu. kaže, au, au waqafahu au arsalahu. kaže, wa rufeqa'uhu al athbat khalifunahu, sad novu vrstu, novi oblik ta, tih, kakvu mu Tarif Hadisa spominje. Ovo prvo vrstu što spomenuo Tarif Hadisa, znači u njoj, uopšte ove prve vrste uopšte nije sporno ovaj hadis, nisu sporni. Znači da pozna, da ponoviš jedno, znači pozna ravija prenosi u jednom obliku hadis i dođe jako slab ravija i bude njemu opričan nečem. Ne je vibrat u tom, taj slabi ravija opričanjem. I time hadis ne postaje sporan po tom pitanju. Zbog tog slabog ravija koji prenosi nešto suprotno od onog od pouzanog ravija. E sad ima drugi oblik. E tu nam dolazi sad onaj mutar, hadis koji je mutarib, znači porem, ima, ima poremećaj ko sebe, ima problem ko sebe, taj hadis. Kaže, in kane hadisu kad revahu sebt bisnadi. Kaže, imamo hadis, prenosi ga pouzan ravija u, sa lancem prenosi lancem, određen lancem prenosi. Kaže, evo, vakafehu, ili kaže, on ga prenosi u obliku vakfa. A šta je vakf? Hadis koji ima kuf. Šta smo rekli, koji je to hadis? Hadis. Ha? Yes. Da, to su znači riječi ashaba. Kaže, ili ga prenosi u obliku irsala. Znači, da, te, da, te, e, da ta bi im pripisuje riječi poslanik sa sadim ili radnjom. Da kaže da je radio ili činio poslanik sa nešto. Kaže, vo rufaqahu al esbatu halifunu. A onda njegovi prijatelji isto, muhad, e, isto ravije, esbat, pouzane ravije, druge pouzane ravije, kaže, prenosi hadis su, drugačije nego ovo što prenosi. Juhalifun, opriječan njemu. Ovaj prenosi ga Mursel, a drugi ravije, isto na istom nivou koji je on, pouzdan ravije, prenosi ga da ni Mursel, nego da ima Sul, da ima ashab. Uh, on ga prenosi ga da je Mevkuf, da su riječi ashaba, ovaj prenosi da su riječi poslanika sallam I ovo se često dešava. Znači, često dođe nam hadis, vi ćete u Bologu Kaže, ihtelefu fi vakvihi u asfihi fi fi ovaj fi vakfihi fi raf'ihi wa vakfihi fi irsalihi wa waslihi znači razilaz toga da li su to riječi poslanika ili su tabiina da li je mavkuf ili marfu i tako dalje razi oko toga kad kaže radiš oko toga šta razi znači imamo da se raziđu pouzane ravije imamo da se raziđu slab sa pouza uh, eh, slab ravije sa pouzanim ovo da se raziđe slab sa pouzanim ovo je prvi dio što smo već spomenuli znači ako slab dođe nešto opeća nije bret u tome slab, ne može narušiti ovo što je pouzan rave prenio. Međutim, ako dođu i ravije, jedan i drugi pouzan, ili više njih, i oni se izmeštveno raziđu. Jedan kaže da je hadis me kuf, da se riječa shava, drugi kaže da se riječi poslanika sanselem. E onda je tu problem. Kako? Kaže, fel ibretu bima ičteme alejhi thikat. Kaže, ibret je u tome na čemu se složili pouzdane ravije. Thikat. Thikat kaže fe inel vahide kad jaglat. Znači, gdje većina ravija znači, što prenosi, to je to odabrano. Jer jedan može pogriješiti. Znači, jedan ako se izdvoji, on može pogriješiti. A ova velika, mimo njega, ako većina, znači, na čemu se složili oko toga, znači, i brate u tome. Znači, imamo jedan se izdvojio, a oni ostali su prenosili jedan znači da se jedan izdvojio, a pouzdan su svi. I brate ono što prenose oni koji su, koji su pouzdani. Većina njih. A ova jedan može pogriješiti. Kaže vahuna kad te ređaha zuhuru galetahi e, galetihi fala ta'lil. Kaže jer ovdje, kaže ovdje se uzima u obzir, kaže da je on mogao kao pojedinac da pogriješi. I time se kaže fala ta'lil i time se kaže ne smatra da ovaj hadis muallal, da je slab hadis zbog toga. Da kažemo tarib. Kaže vola ibretu bil džema, jel ibre se daje onom gdje džema, gdje većina onih koji vravija, pouzdani koji prenosi, a ne on pojedinac koji se izdvojio, koji prenosi drugačije nego oni. Primjer toga se spominjalo, ako se sjećate. To ovdje sad ima pomiješan, ovdje može biti zjade, sjeka, da neki rave donese dođe s nečim zjadetom, ovi, većina učenjaka, to, većina ovih hadisa nije spominjala. Spominja se ovu prinosi, ono sa, sa mrdanje prsta. Vokani u tu se jedan ravija, kod Ami ibn Zijad se izdvojio. I on kaže kane u harriku. Ostali 12 ravija uopće ne spominje da je spominje. Kane u širu. Pouzdani su i ovi i ovi. A onda se još desi da se ovi koji spenio da se ne mrda prstom, pouzdani od ovo koji je, koji je rekao da se mrda prstom. Primjer toga isto za, ovaj, za, za čarape. Uzmanje mesa po čarapama. Uzmanje mesa po čarapama. Dođe jedan ravija koji je pouzdan i spominje da je poslanik uzeo mesa po, po, onaj, po mestvama i po čarapama. A onda većina ravija, pouzdani, kažu da uopšte ne spominju čarape, nego spominju samo po mestvama. I onda zbog toga se označava ovo što je ovaj došao pouzdan ravija, on je, do, on je spomenuo tu čarapu. Međutim, ovaj, ovaj, on se izdvojio u tome. I onda, ako se on izdvoji još, još bude ima slabost u tom raviji, onda, znači, ona dodatno, znači, dovodi ono što on došao sa nečim novim, što on došao sa nečim novim, dodatno čini ga slabijim. I onda se ne uzme ovdje, zbog toga ima slabosti. A u njemu imaju slabosti u tom ravi koji se izdvojio sa time sa džavrabima. A učenjaci razilaze kod toga, znači, čak i oko tog ravi, da li on pouzdan, nije pouzdan. Znači, to, znači da se nekad kod jednog hadisa umiješati više problema oko toga. Znači, da, ovaj, da, da se prvo razilje oko toga šta se prenosi, na koji način se prenosi, i onda koji je pouzdaniji od ravija i tako dalje. Dobro. Ovdje spominje, znači, jednu, kategoriju. Sad, treći kar je. Ointesavad adedu, vahtelefele hafidhani. Ointesavad adedu, vahtelefele hafidhani. Kaže, ako je broj ravija koji prenosi, eh, koji prenosi, eh, prenosi znači, ono u čemu se razišli. Jedan, znači, imamo dva, dva, dvojica ravija, al trojica ravija, prenosi da je hadis melkuf. Znači, a onda trojica ravija isto pouzdani, prenose da je hadis, da je marfu. Da su, eh, jedni prenosi da je riječ ashaba, druga trojica prenosi da, da su riječ poslanika, sallallahu salam, salam. A svi su pouzdani. E šta onda tad? E tad je problem kaže u ahtelef el eh, hafidani, dva, dva hafidani, znači dva pouzdana ravija, se raziđu, jedan prenosi ovako, jedan ovako. Ovdje kad navio dva, misli se može dva na jednu stranu, dva na drugu, tri na jednu stranu, tri na drugu i tako dalje. Kaže, volem je te rađah hukmu, li ahad ima lahar. I ne možemo, eh, znači, ne možemo dati prednost jednom na drugom, da kažemo ovaj pouzdani i ovaj ovo, znači ne, nemamo nekog argumenta, znači smo kojeg rekli da je ovaj uh, eh, pouzdani što prenosi ovaj nego ovaj. Kaže, fe hada darbu je suqul Buhariju, Buhariju wa muslim, el veđhin minhum, fi kitabejhima. Kaže, ovaj oblik hadisa navodi Buharija i muslim u svojim knjigama, kaže, u oba oblika. Kako oba oblika? Kaže, fe bil ula سوقهما لما قر اختلف في لفظه اذا امكن جمع جمع معناه Znači, imam Buhari o svojim, svojim sahihima. Znaju navesti ovako. Znači, pazite, ovdje, kad kažemo ovaj, da dođu, da, da dođu ravije, se raziđu nečemu. Ovo može biti u Senedu, a može biti u Senedu i u Metnu. U Senedu misli se dođu, da se spomenu ravije neki u Senedu lancu, lancu prenoslaca. A može biti u Metnu s nekim riječima se spominu. Jedan prenosi ovakve riječi, drugi prenosi ovakve riječi. I to, naravno, a pogotovo sad, ako te riječi još mijenjaju propis, na osnovu njega drugačiji propis, Pa onda to onda bude problem. E, kaže, imam Buhara je muslim, oni u svojim sahima ne vedu jedno i drugo. Jer kako ću znat koji pravo od njih? vedu jedno i drugo. Znači, onda se treba tražiti argumente, možda nećemo treći, neki drugi argumenti koji nisu pojenti uopšte tim hadizma, koji će prevagniti i ukazati da je u stvari jedan, jedna od ovih, od ovih strana bilo bliže ispravno. Dobro. Kaže, lima je htelefa fi lafzi i da emke neđemo mena. Znači, ovdje u smislu, ako se različni, znači, u lafsu, lak su riječima koje se koje prenose, kaže, a moguće, kaže, i da emkene džemu ma'nahu, znači, uh, moguće da se, da se njihovo značenje, znači, uh, da se spoji značenje toga što prenosi Znači, može, može biti značenje prihvatio, znači, ni odbojno, mada prenosi i ovom i ovom obliku. Kaže, u emsilati ihtilafi lahafi dhajni, kaže, an yusamma ahaduhuma fil isnad, thiqa uh, wa yubdilahu al akhar bi thiqa akhar. Kaže, primjera toga, kaže, da se raziđu dva hafiza u dva, dvojica ra, ravija koji su hafizi, kaže, jedan, kaže, spomene u senedu nekog pouzdanog raviju. Kaže, a drugi koji prenosi, spomene drugog pouzdanog raviju u senedu. Kaže, evo jakule ahaduhuma an ređulin wa yaqula akharan fulan. kaže, jedan kaže u svom lancu prenosi, kaže, prenosi od ovog čovjeka, a drugi kaže, prenosi od ovog čovjeka. Kaže, fa yusem je dalikel mubhem, uh, kaže, vhada la yadur fi fit siha. Kaže, ovakav način, prenošenja hadisa, kaže Fajsama Zalike Muhammed, kaže pa, o, pa ovaj kaže spomenuo to nepoznato gravi. Jedan spomeni kaže prenosio tog čo, nekog čovjeka, ne, nije spomenuo koji je čovjek. A ovaj drugi spomeni koji je taj čovjek. A taj čovjek ispadne pouzdan. Kaže, ovo ne utječe na vjerodostojnost hadisa. To kad se spominu, kad se znači, ravije razjeđu u rivaj, ravijama koji prenosi. Nadam se da razumijete. Dalje kaže, كاج أما إذا اختلف آه، اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة كاج فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقن لم يتقنه يتقنه كاج međutim kaže kada se skupina skupina ravija raziđe kaže fa atau bihi ala i kaže grupa znači dođu sa raštim ovi prenose u ovom obliku ovi prenose u ovom obliku rašte znači ne jedan viši oblik rivajeta ili riječi teksta kaže fa hada yuhinu hadith kaže ovo čini hadis slabijim ويدل على على ان راويه لم يتقن لم يتقنه kaže zato i to ukazuje kaže da ravi u stvari nije ispravno zapamtio, nije potpuno pouzano zapamtio hadis. A ovakvi hadisa često zna, i to, i to baš bitni hadisa koji govore o određenom propisu. Desi se to da se prenosi, ovaj, skupina prenosi u ovom obliku, skupina u ovom obliku, u obliku, a, a opreć ti oblici a, rivajeti i tako dalje, i onda kaže, dođe, dođe mu hadis, kaže, hada, hadis mutarib. Poremećan, ima informaciju neku. Ima deformacije, se u ovom liku, u onom liku, od ovog ravi, od ovog ravi, pomiješano, zbrka napravljeno. E, primjer takvog hadisa, tako kaže da je Motaribija hadis koji igra bitno mesele, a to ona hadis učenje fatihe iza imama. Ono hadis od Obati ibn Sameta što je došao, asl hadisa mu tefeku na lehi, da je poslanik sada rekao nema namaza, onom kada proči fatihu namaz. A onda dođe taj rivajet u kojim je došlo, da je poslanik sada klanjao i kad završio namaz rekao čujem vas da učite iza mene nemoj čuti za mene osim da bude fatiha, jer nema namaza kod uči fatihu. E to, to što, taj divaje što došao, znači taj, kaže Imam Ahmed, to je, kaže, od Šami Ina došao, kada je u Vajatim Samet išao u Šam, i da mi je to potvrđi. U Vajatim Samet kada je išao u Šam i klanjao sa ljudme, klanja ljudi za njega i to su njegove riječi, a nisu riječi poslanika sa nema. Hadis ima tu mahan, tu nedostatak. I glavno pojete ovo, kad je to klasičan hadis, znači, uh, rekli smo da ima deset veliki muhadis koji cijeli da je hadis slab. A Ima s druge strane preko 10 hadisa, veliki hadisa poznati, ovaj, a, koji su ocijenili da je hadis prihvatljiv. A, a, najveći problem tog hadisa je itirab. Prenesen je u ovom liku, u onom liku, dvako, spojeno, odven, makuf, ovono, da li su riječi u Batu, sametu, riječi poslanika, sam, znači, blagi haos. I, na, zbog tog, zbog tih rivajeta nastop. I zbog toga smatraju da je mutar mimo drugih maha na ostatak koji ima da ima i tirab kod sebe. Tirab u tome, znači u, oko toga da li je da li je to da li je on meqūf ili ili ili je marfu, znači uh, da li je taj hadis onaj uh, da li je hadis prenesen u ovom lancu prenosilaca ili onom lancu prenosilaca, znači ima ima znači uh, napravljena kakva zbrka što ukazuje da ravi koji prenosi taj hadis znači da ima da ima problem kod tih ravi, neće ga pouzdano prenijeli Dobro, da završimo temu. Kaže, dalje kaže, nam la haddefe bihi ala celasiti euđuhim terđu ila vežin vahin fa hada eh, lejse bi mu'tel ken je kule malik kaže međutim kaže eh, eh, hoće da izvoji iz ovoga kaže kaže ako prenosi hadis kaže u tri oblika kaže svi ti oblici se vraćaju na jedan oblik jedan način, jedan oblik, kaže, hada da li se se ne smatra kada je ima ile zbog toga, ima slabost. Kaže, poput toga, da kaže Malik, an Zuhri, an Ibn Musejib, ili Musejib, znači, a Nebi Hureyre. Znači, taj lanc prenosnjaca. An Zuhri, an Ibn Musejib, a Nebi Hureyre. Kaže, wa yakulu uqail. Kaže, an Zuhri, an Nebi Seleme, jer vihe an Ibn Ujene, kaže, an, e, kaže, an Zuhri, an e, Sa'id, an Nebi Seleme me'an. E, kaže, svi ovi, znači hoćete da kaže, primjer ovoga, sve se ovo vraća na jedan oblik na jedan oblik e, rivajati hadisa, vraća se opet na ashaba, dolazi opet na ashaba, prenosi se isti hadis, kaže ovo, ovaj način prenošenja, tri rivajata lanca prenosilaca, kaže ne čini hadis da je da ima u sebi ili da ima u sebi grešku. E, na ovaj način je, znači, tim je završeno, znači, na, na ovaj način je imam uh, Uh, Imam Zehebi, naravno ovo preuzeo od uh, Ibn Qiqa Lida iz njegove knjige, na lijep način razdvojio te, malo ono što skaže onaj doktorski seciro, znači ta stanja u kojima kada se ta, hadis smatra motarib, a kada se ne smatra motarib, a može ličiti da je, da, da je motarib. Svane ke Allahume bevant keška da je la entesa kvelke ve tu Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam,